जेकॾहिं वॾनि गुनाहनि खां जिन खां अव्हां खे झलियो वियो पासो कंदा रहंदो त अव्हां जूं हल्कियूं मदायूं अव्हां खां मेटींदासीं ऐं अव्हां खे इज़त वारी जाइ में दाख़िल कंदासीं